Andalusam Idite sad, otvorite tamo, ovaj, da, ne, da ne ulazimo u uh, sljedeće duđe gusul, da ne ulazimo u gusul, otvorite Anije, na kraju zadnje poglavlje, zadnje poglavlje od Tahareta. Prije namaza. To je posude, jeste. Znači, to ćemo uzeti još da ne počinjemo gusul, jer gusul ima više tema. Kaže, kullu inaim tahirun mubahun je džuzu istijamaluhu. Svaka posuda, čista, dozvoljena, dozvoljena je njena upotreba. Znači, pa se stavio, kaže, čista i dozvoljena. Dobro, čista, jasno al mubaha, znači ako nije, muba, ako nije dozvoljen, znači ukru neko, uzeo čistu posudu, ukru od nekog. Na? Kako je prevedo? Svaka posuda je čista i dozvoljeno je da se upotrebljava. Ne nije ispravno. Zato što je došlo uh, kullu inaim tahirin mubahin je džuzu malo. Kaže svaka posuda čista, mubaha dozvoljena, je džuzu se malo dozvoljeno upotrebljavati nju. Nema prijevode pa... Ne piše, ne piše. Ne piše. Da, <laughs> razumijem da je bilo za pare, jel? A kad znači, bi... Dobro. <clears throat> Dobro. Ovaj, samo malo, znači, hoće da kaže, a to je stava inače Hanabila, da, da nije ovaj posuda, ako je čista posuda, a nije dozvoljena u smislu da je ukradena da u tom slučaju nije dozvoljeno upotrebljavati i da je tada, da je tada ako sa njom abdestiš, da je batil abdest. To ima stav kod Hanabila. A to je stav slab, džumhur činjaka kaže, nema veze, znači ako osoba uzme tuđu posudu, ukrade i u nju vodu uzme i abdesti, abdest je jedna stvar, a to imaš haram što si ukro, to dvije stvari različite. Ali on su tako uzeli. Tako kod Hanabila imate, ako klanjaš na ukradenoj posteki, na ukradenom tepihu, namast je batil ili ukradenoj zemlji, ukradeš nečiju zemlji, klanjaš na toj zemlji, kaže namaz ti je batil. Džumhur Čenjaka kaže namaz je ispravan, to je nešto van namaza, tu sva što si ukruo, kakve veze imaš što si ukruo, odnosno ne ima veze direkt namazom, ne imaš grije za krađu, imaš grije za to, a drugo je namaz. Samo malo. Kaže, e, dokaz za to, kaže, je džuzi ste malo dozvoljeno upotrebljati takve posude, čiste i e, koje su dozvoljene. Kaže, ljenahu iqtesala min džefne, kaže, jer je poslanik okupao se iz Eh, posude, lavora, legenja, te voda min teurin, eh, eh, abdestio je iz vrste posude teura koja se zove sufrin, hijaratin, šta prevode hidžarete, kako zima već hidžarete, kaže, wa min kirbe, wa idavetin, u min qidhin. Gde prevodi ovo što je naveo, šta, ćemo ovdje kamenovati? Tako je zdravo, kod abdestio se iz posude i slične tanjiru od bakra i kamena kao i drugih posuda od kože i slično. Ja, dobro. Pa Koži. Tanjiro, pa bakra i kamera kao i drugih posuda od kože i slično. Ma ja, dobro. Uglavnom, ovaj, došlo u nekoliko e, rivajeta, nekoliko hadisa da su, e, da su spominjane ove vrste posuda iz kojih se abdestilo i e, sa kojim on spominje tu navodi, mada nema potrebe za to jel, da se navodi sve u detalje. Uglavnom, znači, pojenta ovdje, znači, svaka čista posuda dozvoljeno upotrebljava. A ovdje je pojenta u tome koje su čiste posude, koje su dozvoljene posude. E sad tu dolazi, e, dolazi to pitanje. I ovdje nije spomenuo jednu vrlo stvar, a to je, e, pošto ljudi prije koristili, e, koristili za, za vodu su koristili kožnu, kožno posuđe. Danas se to rijetko koristi, osim možda negdje tamo nekim, negdje daleko od, od gradova, prije su znači koristili kože, pravili su od njih posude za, za, eh, eh, da si gdje su čuvali vodu i koji su, ona, iz koji su eh, pili vodu i abdesili iz njih i koristili uopće, Pa su onda postavili koja, koja koža je čista, koja nije čista, kada postaje čista, znači, inače u ovom se pogledu o tome govori, s tim da on to ovdje nije spomenuo a bilo je prilično da, da na ovom mjestu je trebao to spomenuti. Dobro, da mi završio ovdje što on spomenuo. Kaže, o tahrom fida, kaže, zabranjeno je posuđe od zlata i srebra, zbog riječi poslanika sa u hadismu Tefeku na lihi, la tešubu fijaniti zahebu fida, wala tekulu fi sihafija, kaže, nemojte piti iz iz posuda zlata i srebra, i nemojte, kaže, jesti iz njihovih tanjira, znači zlatni i srebrni. فإنها u nastavku hadisa fa lahum fil ahir ineha fil fil kaže jer njima su te posude na kome njima ne, nemuslimanima, neki kažu ahli kitabijama i tako dalje, u svakom slučaju nemuslimanima, njima je na dunjalku, a vama kaže na ahiretu. Onda su ovim, sa ovim hadisom su učenjaci, znači eh, iz ovih hadisa jasno zaključuje da nije dozvoljeno ne, oni, pardon e, da nije dozvoljeno jest i pit iz ovih posuda. A za abdest kažu analogno tome. Analogno tome, ako nije dozvoljeno da se i pije, e, e, na, također nije dozvoljeno da se uzima abdest i da se gusuli za ovakvi posuda. I to je ispravan stav i na tome većina učenjaka, i neki spomenu da je učenjaka, da nije dozvoljeno abdest iz ovih posuda. E sad, da li je batil abdest ako se abdesti ili nije batil, to je pitanje. Eh, s tim da ovim hadisom još dokazuju tu da nije dozvoljeno upotreba zlata i srebra u osnovi, osim ono što je došlo pojašnjeno kao izuzetak. Eh, za ženama je dozvoljeno da koristi zlato i srebro kao nakit, u s muškarcima zabranjeno zlato, došlo u vjerodostojnim hadisima, a za srebro došlo do, dozvoljeno nošenje prst, eh, prstena, mimo toga nije dozvoljeno da se koristi srebro. E, i to četiri mezeba su na tome, e, analogno ovom hadisu. Sa četiri mezeba su na tome. Unutar mezeba i e, drugi učenjaci, neki koji nisu u mezebima, smatraju da ovaj hadis ne ukazuje, mada manja skupina, da hadis ovaj ne ukazuje na zabranu korištenja srebra, korištenja kao ukras jedini, jedini valjan argument zašto muškarcu nije dozvoljeno da nosi srebrne lančiće, zlatne, jasno kod da nije dozvoljeno kao ukras. A da nošenje srebrne lančiće, narukvice ili nešto slično kao ukras, zašto nije dozvoljeno? Znači, argument jedini koji ima smisla su potrebni u ovom kontekstu, jer ovdje je išlo analogno. Analogija je ovdje slaba i mnogi su kritikovali analogiju ovaj, nošenja kao ukras, odnosno na ovo. E, jedan argument u stvari zabrana ponašanja muškaraca, da muškarci ponaša žene, To su došli vjerodosti hadise da nije dozvoljeno muškarcu da ponaša žene ženom muškarce. Jer muškarac ako nosi kao ukras, ono ponaša žene, jer svojstvo je žena da se ukrasuju sa nakitom, a ne muškaraca. I to je, može se reći, kao neki jači argument u kojem je došla zabrana nošenja zlata i srebra kao ukrasa muškarcima. Izuzetak je prsten jedni kažu da je nošenje prstena sunet, drugi kažu da... U ovom pogledu se spominje ove stvari. Da li je nošenje prstena sunet ili nije sunet. Uh, na osnovu toga što je poslanik sada imao prste na kojem je bilo urezano narod Muhammed Rasulullah. Dobro. Onda uh, postavlja pitanje da li je dozvoljeno uh, posude od zlata i srebra držati kao ukras po zidovima. Ne je dozvoljeno abdest jest pit iz nje. Ali da drži na zidovima kao ukras, da li je dozvoljeno, da nije dozvoljeno. na osnovu ovoga ovdje. Pa većina učenjaka kažu da nema smetnika u krasno za u kući. Jer šta je, smisao zabrane ovog ovdje? Kaže, zato što ovo pa predstavlja ohalo, oholost i razbacivanje. Upotreba zlata i srebra kao posuđe predstavlja oholost i razbacivanje, rasipništvo. To su dva, glavna dvije glavne mudrosti koje učinjaci navodi zašto je došla zabrana korištenja zlata i srebra kao posuđe ili čaše za pijenje, za jedinje. Dobro, ne, ne odlutamo teme. Sljedeće kaže, dozvoljena je baba jesira, Uh, min fidda dozvoljena znači jedna, e, jedna kako se kaže ona da se, e, da se od sa srebrom da se od srebra uzme i da se zakrpi zavari kako će, da se zakrpi posuda jer je, kaže, posuda e, poslanika sallallahu alaihi sallam se slomila, kaže, tehade mekane ša'bi, e, silsilete min Pa kaže, onaj dio gdje se je slomila, onda je, kaže, on je, kako to kaže, ne znam koji stručni izrad zaletovo, za, zavario ili zalemio, jest, e, sa, e, sa srebrom. To je kao izuzetak. Znači, ovo ispadne da je dozvoljeno kao izuzetak u malim količinama nositi. S tim da imamo izuzetak za nošenje E, došlo je, u osnovi nije dozvoljeno muškarcu da nosi zlato, ali dozvoljeno da nosi kao izuzetak šta? Zub zlatni nastavi. stavi. Kakav je to izuzetak, kakva je to nužda, ako može staviti drugi, nužda zato što se ovaj drugi mimo zlata čuje se. Ostavlja neugodan, neugodan miris, čuje se i brzo se pokvari, pa je izuzetak dozvoljeno koristi zlatni zub i mušku i žensku naravno, žensku dozvoljeno svakako. Dobro. Dozvoljeno također drška o sablje. Ovo došlo u hadisma vjerodostojno znači da se e, e, držka drška od sablje ukrasi, da bude dio zlatni na nekim krajevima. I to došlo u hadisma, da je to, to sve izuzeci od opće zabrane korištenja. Muškarcima, naravno, muškarci nosi sablje. Dobro. Kaže, vani je tu ahli kitab, on mušrikin, vati tahiretun. Kaže, posuđe ahli kitabija mušrika i njihova odjeća, odjeća su čisti. Lijene nebije sallallahu alaihi wa sallam adafehu jehudijun bihubzin wa ihadatin e, seneha jer kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve gostio ga je bio eh, bio židov, jevri sa hljebom i vrstom ove hrane, ovdje posebna vrsta hrani. Uh, eh, min mezadit mušikat i kaže uzeo abdest eh, iz posude od mušikinje i vada Omaru min, min na nasranije, kaže Omer radijalno uzeo abdest od onog čupa uh, kršćanskog i čupa jeste. Eh, ovdje nam znači, navio te dokaze sa kojima kaže da, da, da je posuđa Ehli kitabija, posuđa Ehli kitabija i njihova odjeća i mušrika da su čisti. I naveo argumente dokaze. I tačno to ukazuje na to. S tim da ovo pitanje ovdje da je, da je poslanik sada uzeo abdest od, eh, iako to došlo u Bulungu Ram, taj hadis, od, eh, od mješine, znači od kožne, od mješine mušrikinje koja je bila prolazila, tak, takav tekst hadisa ne postoji. Ona jest prolazila, dugi hadis u Buhari, taj dugi hadis, ona jest prolazila, nosila vodu, pa je poslanik, pa su oni pili iste vode, pili iste mješine, pili su vodu i dao je poslanik jednom, jednom koji je bio džunup da, da se on abdesi sa tom vodom. Ali da su oni abdesi iz toga, nema tekst hadisa, nego se kao razumije, tako da ovo što je naveo, a to je prvi naveo ovaj, Ibn Hajar u svom Bulugmu Ramu ovaj hadis, da, da su ashabi i poslanik uzeli abdest, iz, uh, iz miješine mušike. Mušikinje žene koja prolaza na vodu. To u tekstu hadisa nema. Glavno, to je detalj jedan, govorit ćemo kad bude govorio o tom hadisu, inšala, kad dođe prilika. Uh, e sad ovdje ima, pazite, spomenuo ovo ovdje gore. Pa onda poslije dođe kaže, kaže, وَمِنْ إِسْتَحَلَّ مَيِّتَاتِ وَنَجَاسَاتِ فَإِنَاهُ نَجِسِ Oni kaže ko halaju strvinu i nečiste stvari, Kaže, njihova, njihove, njihova posuda je nečista. Zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, la tekulu fiha illa la teđidu gajrha fagsiluha thumma kulu fiha. Uh, e, upitan je poslanik, sada kaže od ashaba, kaže mi prilikom bitke i osvajanja dolazimo na mjesto gdje su ehli kitabije. I hoćemo li jesti iz njihovih posuda? Hadis inače mu na li. Pa kaže njima, poslanik kaže, la tekulu fija, nemojte jesti iz njih. Osim da ne nađete, nemate neke druge posude, operite i jedite iz njih. To je tekst hadisa. A on u prijetunom kaže da su posuđe od Ezek Tabija i mušika da su čisti, odjeća i posuđe, jel tako? A onda ovdje daže ko, ko halali strvinu i nečistoću, da, da, njihova, da njihova posuda nečista. Ovdje ima kontradiktornosti ispadne, jer e, ovaj, ehli kitabije ohalaljuju svinju, tako, svinjetinu. Ili židove ohalaljuju svinjetinu? Ha? Sigurno. Ohalaljuju, ne ohalaljuju? Ne ohalaljuju. Dobro. E, znači, uzmano je to. Kršćani ohalaljuju svinjetinu i koriste svinjet u svom posuđu po ovom drugom, zadnjoj rečenci ispade da je, njihova, da je posuđe nečisto. Je li tako? Jer onda haljaju svinjetinu. A u prijetnom kaže da, su, da je posuđe od kitabija čisto. Onda ovo ima kontradiktornosti. A hadis ovaj koji je naveo ovdje, hadis govori upitan o ehli kitabijama. I on odgovorio, nemojte jest u tim posudama, osim da ne nađete druga. Drugu posuđe, pa onda operta i koriste. Koristi hadis od ehli kitabija za ovamo gdje je izdvojio Ehle Kitabije prijetodnom poglavlju, tako da ima ovdje neke kontradiktornosti. Ispravno je, ispravno je, uh, ono čemu je većina učenjaka, da je znači, posuđe od Ehle dozvoljeno. Da je dozvoljeno koristiti. Za ono u koje sumnjamo da, da su koristili, ima, koristili u njemu alkohol ili svinsko meso, za koje sumnjamo, obaveza oprat. Za koje sumnjamo. Obaveza oprat, pa tek onda koristiti. I to ukazuje ovaj zadnji hadis, znači kerahije da koristiš prije pranja kerahijet, ako bi ovo propiti u redu, jer ne znaš, ne, vidiš da imaš što će. Na osnovu ovog zadnjeg hadisa. Ovaj, a ovo što on kaže, da oni dozvoljavaju, ovaj, e, to je vjerojatno prenio možda nekog učenjaka, tako da dodatno komplikuje samo ovu stvar. Ovdje što još nije spomenuto u hadi, e, što ovdje on nije spomenuto, ne znam je li jasno ovo za pitanje, jeste razumjeli? E, e, što se tiče ovaj, kože, kožnih korištenje upotrebe kože. Došlo radoznim hadisima i to je, to je onaj, u fiskih knjigama spomenuto, ne znam zašto on ovdje nije spomenuo, da koža postaje čista sa štavljenje Koja koža? Govorim, Ramkela, govorimo o koži uginule životinje. E, koža od zaklane životinje na šarijaski način, ona je čista. Znači, hajvan, ovca, krava, koza, deva koji se zakolju e, šerijaskim klanjem, ta koža automatski čista. Ona se treba šta, vršiti što? Da se ne pokvari. Znate šta je štavljenje? U zadnje vrijeme ono stavi nekakvu sup, objesi da se osuši i tako dalje, ode ono, meso se ono, znači ne pokvari se taj dio, ne ucrva se. Je svejedno bilo koža od, od, od, krave ili od ovce. Imaju tu način, stari ljudi to znaju kako se vrši štavljenje. Štavljenje znači čišćenje. Čišćenje u smislu od onog da se meso koje ostane ne pokvari, da može se upotrebljavati ta koža, da se osuši taj dio. E, a što se tiče hajvana koji ugine, od ovih čije meso dozvoljeno jest, pa uginu, znači ne treba bacat, recimo, krava ili konj uginu, ne treba bacat njih, može se ogult koža i korista koža, ali uslov mora se izvršiti štavljenje. Šta je dokaz da, koristi štavljenje? Vjerodostojan hadis. Eh, koji je došlo Ejuma eh, i habin dubega fekat tahur koja god koža se štavi, ona postaje čista. Imamo hadis mutefeku na lehi u Buhari i Muslimu da su ashabi da, prolazi pored poslanika i, i vukli su ovcu, uginuli, htjeli da bacim smetliš, pa rekao ova, što, je, što je ne pa kaže ovo postaće ovo je strvina, pa kaže uzmite njenu kožu, njena koža je čista od ovci. Ona je uginula životinja, znači ovdje govorimo štavljenje za uginulu životinju. Ona kad ugine, postala čitava nečista. E, a onda da bi postala koža čista, mora završiti štavljenje. E sad da veliko razvijenje. To što se tiče ovih životinja, e, štavljenje e, drugih životinja. Također kažu štavljenje e, svih drugih životinja mimo svinje i psa. Na osnovu teksta hadisa, koja god koja god koža se e, štavi, postaje čista. Znači, ispade i divlje zvijeri, tako? Raznorazne I divlje zvijeri, ne divlje, uglavnom ove, sve životinje koje ima. A onda ostaje, znači, pas i, i svinja. E, većina učenjaka smatraju da pas i svinja, e, da koža njihova, iako se izvrši štavljenje, da ne nečisto. Unutar četiri mezeba ima učenjaka koji smatraju da, da koža psa i svinje također potpada pod propis štavljenja. Ako su ukinu, uginuli ili ubijeni i tako dalje, da njihova koža ako se uzme, da se štavljenje postaje čista, da je dozvoljeno koristiti. Ovo je vrlo bitno, sad danas imamo savremene, imamo danas raznoraze, znači e, od odjeće, od, e, od, od, jakni, od torbica, od ovaj, e, čak ovih kauča, svega živog imamo gdje se proizvode od kože, od životinja, ili od zvijeri, ili od, čak od svinje, znači često, često koriste od svinje. Ako uzmemo da je čista koža stavljenje, postaje čista, obično se vrši štavljenje, sva koža vrši se štavljenje, da postaje čista, eh, onda je dozvoljeno koristiti. Ako kažemo da nije čista, nije dozvoljeno koristiti znači, kože od svinje. Što tiče divlji zvijeri, imamo, eh, došli su nam hadisi drugi po pitanju korištenja kože divlji zvijeri, da nije dozvoljeno mada unutar mezheba, dva mezeba dozvoljavaju korištenje kože divljih zvijeri, e, dva mezeba zabranjuju. Neki, neki unutar mezheba kažu jel, da je mekruh. Na osnovu hadisa, pošto ima mnogo hadisa u tom kontekstu, ispravno je bliže da treba izbjegavati, da, da je bliže da je haram, da se koristi koža od divljih zvijeri da je bliže da je haram i hadis, kontekst hadisa je jasan kod dan i hadisi su vjerodostojni. E, to što su dva mezeba rekli da je dozvoljeno, da se koristi, iz, kog razloga, znači to vjerojatno ili ni do, do, do njih hadis, do imama mezheba, ili iz nekog drugog razloga, smatrali su možda da drugi hadis pravagnju nad ovim hadisma, u svakom slučaju ibret je u vjerodostojnosti hadisa. Bliže je da nije dozvoljeno divlji zvijeri koristiti, koristiti kožu. A to obično koriste za bunde, one što danas prodaje. A što tiče svinje i psa, Allah za najbolji, znači tekst hadisa, ejuma i havi, koja god koža se štavi, postaje čista, da je bliže, da je time postaje čista, znači čemu skupina učenjaka. Ali opet, tijelo onaj, bolje izbjegavati, bolje izbjegavati ako čovjek ima mogućnosti od, od kože, od svinje i od psa. I time smo završili ovo poglavlje i sad možemo napraviti pauzu do sljedećeg predavanja. Spanak Allahume ve bihamdi Andalusam Andalusam Andalusam